بسم الله الرحمن الرحيم ومنها سؤر الكلب والخنزير عند عامة العلماء وجملة الكلام في الآثار أنها أربعة أنواع نوع طاهر متفق على طهارته من غير كراهة ونوع مختلف في طهارته ونجاسته ونوع مكروه ونوع مشكوك فيه أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته فسؤر الآدمي بكل حال مسلما كان أو مشركا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى طاهرا أو نجسا حائضا أو جنبا إلا في حال شرب الخمر لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتي بعس من لبن فشرب بعضه وناول الباقي أعرابيا كان على يمينه فشرب ثم ناوله أبا بكر فشرب وروي أن عائشة رضي الله عنها شربت من إناء في حال حيلها فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه على موضع على موضع فمها حبا لها فشرب ولأن سؤره متحلب من لحمه متحلب من لحمه ولحمه طاهر فكان سؤره طاهرا إلا في حال شرب الخمر لنجاسة فمه وقيل هذا إذا شرب الماء من ساعته فأما إذا شرب الماء بعد ساعة معتبرة ابتلع بزاقه فيها ثلاث مرات يكون طاهرا عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء على مسألتين إحداهما إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن بما سوى الماء من المايعات الطاهرة والثانية إذا إزالة النجاسة الحقيقية بالغسل في الأواني ثلاث مرات وأبو يوسف مع أبي حنيفة في المسألة الأولى ومع محمد في المسألة الثانية لكن اتفق جوابهما في هذه المسألة لأصلين مختلفين أحدهما أن الصب شرط عند أبي يوسف ولم يوجد والثاني أن ما سوى الماء من المعيات ليس بطهر عند محمد وبعض أصحاب الظواهر كرهوا سؤر المشرك لظاهر قوله تعالى إنما المشركون نجس Xo'p. Nimalar najosat? Shular to'g'risidagi mavzu davom etyapti. Ana o'sha najas narsalardandir itni qoldig'i va cho'chqani qoldig'i. E, ammo ulamo, ya'ni hamma mazhab ulamolari, ko'pchilik ulamolar itdan qolgan narsa, masalan bir suvga it tegib yalasa ichib qo'ysa, u qolgan suv najasdir. Gap bu yerda qolgan narsani ichish haqida ketmayapti. O'sha suvni biror narsaga ishlatsa yoki shu suv sizga tegib ketsa, tekkan yeringiz najasga aylanadi demoqchilar. Va to'ng'izdan qolgan qoldiq ham najasdir. U suvmi yo nima yeydigan narsami uning og'zi tegdimi, undan qolgan narsa najas bo'lar ekan. Bu omma ulamoning gapi, ya'ni ulamolar omma ko'pchiligini gap, hammasini emas. O'zi qoldiqlarda buni e, kechik deydimi qirg'izchada sarqitdan deydi, birov yeb ochib qo'ygan narsasida yo ichib ochib qo'ygan narsasi. Shu qoldiqlarda yegap e, bu qoldiqlar to'r xil bo'lar ekan. Ya'ni toza, tozaligida hech qanday shubha yo'q, hamma olimlar ittifoq qilgan tohir, toza, pokiza degan bir karohiyatsiz pokiza deb aytilgan navi bor o'sha qoldiqlarni tozami najasmi deb ixtilof qilingan ulamolar o'rtasida qoldiqlar bor va makruh qoldiq bor va shubhali shaklik qoldiq bordir tozaligiga ittifoq qilingan qoldiq odamzotni qoldiq. <clears throat> odamzotdan qolgan narsa u qanaqa holda bo'lsin u odam musulmonmi mushrikmi yosh bolami, katta odammi, erkakmi, ayolmi, e, u pokiza odammi, o'zi tozami yo o'zi najosmi, unga najos tekkanmi? E, lekin og'zida o'sha ichgan suvdan qolgan narsa haqida gap ketyapti. U odam tozami yo toza emasmi? Yo ayol masalan hayz ko'rgan holatdagi ayolmi, yo nipostdagi ayolmi, yo junubmi? Haligi odam. qanday odam bo'lmasin, shu odamzotdan qolgan qoldiq bu tozadir. Haloldir emas, tozadir. Gap halolligi haqida ketmayapti. Magar o'sha odam aroq ichgan bo'lsa, aroq ichgan odamdan qolgan qoldiq najosga aylanadi. rivoyat qilinganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam e, bir idishda sut berildi. bir qismini ichib turib, qolganini o'ng taraflaridagi bir aroviyga uzatdilar. U ichdi. Keyin u yonidagi Abu Bakrga uzatdi. Abu Bakr ham ichdi. Arobiy bu mushrik. Ya'ni o'sha sahroyi arab dinga kirmagan shu yerda birla o'tirib qolingan ekan. Payg'ambar alayhisalom ichib demak u kishidan qolgan da haligi bir mushrik ichdi mushrikdan qolgan Ebu abu bakrdek bir sahabi sahobiy ya yoki yana bir rivoyat Ayşe roziyallohu anha e, hayz holatlarida bir idishdan ichdilar suv ichdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam e, o'sha onamizga mahabbat e, tarzida onamiz ichgan joyiga og'izlarini tekkizib o'sha yerdan ichdilar. Ya'ni hayz ko'rgan xotinni ham qoldig'ida hech qanaqa shubha yo'qligiga bir dalil bo'ldi. Demak, bu dalillar bilan insondan qolgan qoldiq, u inson musulmonmi, kofirmi, pokizami yo manaqa hayz junub holatdami, insondan qolgan qoldiq najas bo'lmaydi, harom bo'lib qolmaydi. Nimaga? Chunki bu kaldığı insonni go'shidan, ya'ni butun badanidan e, chiqadi. Shundan sizib chiqqan narsadir. Ya'ni insonni go'shi, masalan, terisi teyip ketsa bir narsaga harom Kanak Qanaqa inson bo'lsa ham, şeyin qo'li bir suvga tegsa, u suv najas bo'lmaydi. U musulmon odam bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. E, demak, undan qolgan kaldığım xuddi o'shanga toza hisoblanadi. Magar e, aroq ichgan aroqxo'r bo'lsa, mana bundan qolgan qoldiq. Haromdir chunki uni og'zi najas. U najasni og'ziga quydi. Ana shu najas hali qoldiqni ham najas qiladi. Ba'zilar aytishadiki, o'sha aroq ichganda ham qolgan qoldirgan qoldig'i najas bo'ladi. Agar aroq ichib hali og'zidan aroqni nami qurimasdan suv ichadigan bo'lsa, o'sha suv najas bo'ladi. Ammo suvni ichgandan keyin bir muddat, bir e'tiborli bir muddat o'tsa, masalan, shunchalikki shu o'tgan muddatda og'zidagi so'lagini, tupugini 3 marta yutingan vaqt shunchalik vaqt o'tadigan bo'lsa, u ali najasni yutib olgan bo'ladi. Endi suvni ichsa, unda qolgan qoldig'i o'sha aroq xo'rdan qolgan qoldig'i ham najosga aylanmaydi. Aroq ichgandan keyin, demak bir ma'lum bir 5-10 minut o'tgandan keyin agar suv ichsa, bu bilan harom qila olmas ekan. Haligi qolgan qoldig'i harom bo'lmas ekan. Bu masalani Abu Hanifa aytdilar. Ikkita shogirdlari, yo'q, u aroq aroqxo'rda o'sha mas odamni ichgan narsasi najosga aylanaveradi, sal keyinroq ichsa ham. ikkita masalaga binoan bo'ldi bu ixtilof. Bittasi shuki haqiqiy najasni kiyimdan, badandan, suvdan boshqa suyuqliklar bilan ham ketkizish mumkin. Toza suyuqlik bo'lsa, bir badanga, kiyimga najas tegib qolsa, shuni yuvish uchun suv topilmasa, masalan, o'sha xurmoni sharbati bilan ham yuvsa bo'ladi deb aytiluvdi. o'sha najosni ketkizgani darajadagi narsa bo'lsa yuvsa bo'laveradi. Demak, o'sha og'zidagi najosni aroqxo'r kutugi bilan ketkizib yuborgan bo'lishi mumkin deyaptilar Abu Hanifa rahmatullohi alayhi. ya'ni ma'lum muddat o'tgandan keyin ichgan suvi harom bo'lmaydi. Ikkinchisi haqiqiy najosatni ketkizishlik mumkin idishlarda 3 marta yuvishlik bilan. idishda masalan suvni ustidan quyib yuvilardi-ku. Yo'q, idishga suv solib, unga najas bo'lgan bir kiyimni solib, yuvib, to'kib tashab, yana bir toza suv quyib, yana o'shanda yuvib, to'kib tashab, uchinchi bor suv quyib, shu quyilgan idishdagi suvda uchinchi bor yuvilsa, haligi narsa toza bo'lardi. Farq bu yerda ustidan suv quymayapsiz, balki toza suvga haligini solyapsiz 3 marta, 3 ta toza suv. Shunda toza bo'lar edi. Bu Abu bana gaplari bo'lyapti. E, mana demak, o'sha og'iz degan idishga 3 marta toza narsa og'izdagi tupuk aylanib yutingandan keyin og'izdagi aroqni najosatini ketkizgan bo'ladi demoqchi. Abu Yusuf Abu Hanifa bilan avvalgi masalada bir xil ittifoq bo'lar ekanlar, ya'ni e, najosni kiyimdan yo badandan suv bo'lmasa boshqa suyuqlik bilan ham ketkizsa bo'ladi degan gapga Abu Yusuf uni aytdilar. Abu Hanifa bu masalada ittifoq bo'lishdi. Muhammad bilan bo'lyapti Abu Yusuf, ya'ni o'sha narsa toza emas. E, haligi qo'rdi qoldig'i toza emas ozginadan keyin suv ichgan bo'lsa ham degan gapda Muhammad bilan Abu Yusuf birga bo'lyaptilar. E, mana bu haligi idishga 3 marta suv quyib turib, o'sha idishga najas narsani solib, ikkinchi tozasi bilan yana solib, uchinchi marta toza suvga yana solsak toza bo'ladi. E, degan gapda bu kishi Abu Yusuf bilan birga bo'lyapti. Abu Yusuf Muhammad bilan birga bo'lyapti. Ikkovlarini mana shu masaladagi e, javoblari ya'ni o'sha aroqxo'rdan qolgan narsa najas degan gaplari Abu Hanifa najas emas agar u aroqdan keyin ozgina o'tgandan keyin uni ichsa degan gaplarga qarshi bu Abu Yusuf bilan Muhammad ikkovlarini ittifoq qilishlari ikkita e, qoidaga asosan. Ikkovi ikkita narsa bilan buni durustmas deyapti. Bittasi Abu Yusufni nazdida e, narsa toza bo'lishi uchun uni ustidan suv quyib yuvilsa toza bo'ladi. Suv quyilmasa agar toza suvga uch marta solib, uchta toza suvga solgan bilan toza bo'lmaydi deydi u kishi. Najas bo'lgan narsani ustidan suv quyiladi uch marta. Shunda toza bo'ladi. bu og'izdagi o'sha tupugin bilan uni og'zidagi najas bo'lgan aroqni yuvib ya'ni yutinib yuborishi u yerda suv quyilmadimi, demak najas bo'yicha qoldi bu og'iz. Demak, u bilan suv ichsa, u suv ham najas bo'ladi deydi Abu Yusuf. Muhammad bo'lsa, o'sha suv najas u aroq ichgan odamdan qolgan qoldiq. Der e, bu kishining qoidalari mana budir. Ya'ni Muhammad rahimahulloh suv bilangina toza bo'ladi najas narsalar. Suvdan boshqa suyuqlik bilan toza bo'lmaydi. Suvdan boshqa narsa toza qiluvchi xususiyatiga ega emas. Masalan, o'sha bir sirka bilanmi yoki o'sha bir xurmoni suvi bilanmi, shinnisi, sharbati bilan bir najos bo'lgan joyni yuvilsa, o'sha yer tozalanmaydi. Ular toza qiluvchi xususiyatga ega emas Abu Hanifa toza qiladi shu. Suyuqlik bo'lsa-ki, o'sha najosni ketkizib olsa bo'ldi, o'sha bilan toza bo'ladi dedilar. Demak, bu e, og'zidagi so'lagi haligi aroq qo'rni. U suv emas, toza qiluvchi ham emas. U 3 marta og'zini yuvib haligi so'lagi. Og'zini toza qilib qo'ymaydi. Demak, u ichgan suv ozginadan keyin ichsa ham, aroqdan keyin, ozgina muddatdan keyin ichsa ham haligi halol suv haromga aylanadi, najosga aylanadi. deb mana shunday masala bor ekan. Xullas, e, insonni qoldig'i toza. Kim bo'lsa ham. Faqat o'sha qoldig'i, ya'ni qoldi degani o'sha og'zida ichib o'shandan qolgan narsa. <coughs> yo yeb qolgan narsasi. Har qanday insondan qolgan qoldiq tozadir. Hatto aroqxo'rdan qolgan qoldiq ham tozadir. Agar u o'sha vaqtida aroq ichmagan bo'lsa, o'sha kuni ichmabdi. E, bu aroqxo'rda undan qolgan qoldiqni najas deyilmaydi ekanda. Ammo ichgan vaqtidagisi shak shubha yo'q. E, u harom. Aroq ichib orqasidan suv ichsa u harom najas. Aroq ichib ozginadan keyin agar 5-10 minutdan keyin suv ichsa u Abu Hanifa nazdida najas emas. Tozalanib qolgan u og'iz deyilyapti o'sha o'zim tupigi bilan. E, Abu Yusuf bilan Muhammad bo'lsa, yo'q, ozginadan keyin ichsa ham baribir uni o'sha avval aroq ichibdi, ozgina muddatdan keyin ichgan suvi yo yegan noni najosga aylanadi, qolgan qoldig'i der ekanlar. Endi boshqa mazhablar bu masalaga qanday javob beradi? Va ba'du ashabi ad dawahir karihu su'ral mushrik li zahiri qouli ta'ala innamal mushrikuna najas. Va indana huwa mahmul ala najasati khubth al-i'tiqad bidalil ma ruwiya 'an an-nabi sallallohu alayhi sallam annahu أنزل وفد ثقيف في المسجد وكانوا مشركين ولو كان عينهم نجسا لما فعل مع أمره بتطهير المسجد وإخباره عن انزواء المسجد من النخامة مع طهارتها وكذا سؤر ما يؤكل لحمه Xo'p, ashab zavohir degan bir toifani aytyaptilar. Mazmuni E, har masalada tashqi suratini ila oladigan mazhab. Bu mazhab deb o'sha e, Ahmad ibn Hanbal mazhablari shu kishining mazhabiga o'xshagan mazhablar nazarda tutiladi. Ular bizi mazhabimiz Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhabini ashabir ray deb aytishadi. Ya'ni har bir masalaga o'zini fikrini aytadi bular dedi. Ya'ni dar haqiqat imomimiz Abu Hanifa rahmatullohi alayhi qaysi bir masalani aytsalar, u masalaga oyat yo hadisdan dalil keltirish bilan birga yana buni sababi mana bunday deb ma'nosini, o'sha nima uchun shunday bo'lganligini ham aytadilar. Ular bo'lsa suratiga qarab oladilar. Masalan, bir e, tushunarli bo'lish uchun bir misol. Hmm. Hadis sharif bor, kiyimni uzun kiymanglar. Oshig'inglar ko'rinib tursin. Kiygan ishton, shim bosun nima bo'lsa yo uzun ko'ylak bo'ladimi yo lungi bo'ladimi? Shunaqa kiyim ham kiyishi mumkin odam. E, mana nimada kiyiladi, hajda, ehromda. Mana bunday qanday kiyim kiysangiz, kiyimingiz yerga sudralmasin, oshig'ingiz ochiq tursin, Aşığıdan pasi kiyim oshig'ini pasini bekitib tursa, u dozaqda kuyadi deganlar. Shu mazmunda hadis bor. Buni mazmuni demak, albatta kiyiming oshig'ida ustida tursin degan gapni bildiryapti. Nima uchun shunday qildi degan savolga javob izlamaydi. Masalan, e, bu Hanbali mazhabdagilar. Hadis bormi? Demak, kiyiming oshig'ida ustida tursin deydi. Ko'rinishda to'g'ri gap bu. Abu Hanifa bunga javob berdilar. Nima uchun oshiqda ustida turish kerak? Sababi nima edi? Mana shu sababni o'rganadilar va u kibr bilan qilinadi bunaqa ishni. Men boyman, uzun kiyim kiyishga pulim yetadi deb boshqalarni kiyimlari oshig'ini ham to'salmaydi, mana meni kiyimim yerga sudralib yuradi deb kibr qilib. Ana shunday qilsa, shu odamni oshig'idan pastga qo'yadi. Yo'q kibr qilmasdan tasodif shunaqa kiyimi oshiqdan pastiga tushib qolsa, poychasi bunda ziyoni yo'q deb mana biz endi uni tagiga boryapmiz. Zohirini ilomi ichiga ham kiryapmiz. Mazhabimiz rahbari shunday qilyapti. Bunga dalil aytadilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kirganda kiyimlari sudralib kirdi yerga. Qaramagan ekanlar. Demak, o'sha poychalari yo o'sha uzun ko'ylaklari lo'ngilarni yerga sudralib qo'ygan. Payg'ambarimiz oldiga kirgandan keyin fahmlab qolib, hijolat bo'lib ketdi o'zlari. Darhol yig'ishtirina boshladi. Ya'ni kiyimini ko'tara boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Albatta ziyoni yo'q. Sen kibr bilan sudrab yurganing yo'q buni. Mana demak, o'sha sudrab yurishlikda sabab kibr bo'lsa, bu haromdir. Sudrab yuradigan kiyim kiyish kerak emas. u xayolingizga ham kelmayotgan bo'lsa, sizni u oshig'ingizdan pastga tushib qolishligini ziyoni yo'q kiymingizni. Mana endi shunga amal qiladigan odamlarni amalda ko'rilsa, o'sha oshig'ini pastida, oshig'in tepasidan kiyim kiyadiganlar amalda voqeada oshig'ini pastidan ham kiyim kiyishga bee'tibor bo'ladigan odamlarga juda kibr bilan qaraydilar. Bular hech narsa bilmaydi. Ilmsiz, bular ahli ray, o'zlarining hayoli bilan shunaqa yurishadi deb. O'zi asli u oshig'i pastidan kiymagin degani kibr qilma degani edi. Ular bu amalni qilyapti-yu, lekin shu amali bilan kibr qilyapti boshqalarga nisbatan. Endi ularda bu ishdan hech foyda yo'q. Mana masalani tashina oladiganlar bor, ichi bilan billa oladiganlar bor. Bizi mazhabimiz rahbarlari shu tashini va ichini har bir masalaning sababini o'rganib, aql yetmaydigan masala bo'lsa, unda albatta olamiz va e, Alloh buyurdi, Rasulü buyurdi, qilaveramiz shuni deb aytamiz. Ammo aqli yetadigan joyigacha nima uchun buyurdi buni shariat bizga deb istaladi. E, shunga e, javob beriladi. Javob bo'ladigan bo'lsa, demak, mana bu sababdan buyurdi, mana bu sababdan buni qil dedi, bu sababdan bundan qaytardi deb sabablarini o'rganiladi. Ashabi zavohir bo'lsa, o'sha tashqi masalani olaveradiganlar bo'lsa, ichiga qaramaydi masalani. Ana o'shalar ashabi zavahir mana mana shu yerda bir masalada boshqa so'z aytibdi. Ya'ni odamdan qolgan qoldiq toza dedik. Shu odam mushrik bo'lsa, kofir mushrik bo'lsa, bu mushrikdan qolgan qoldiq najas debdilar. Mana bu biz nima dedik? Mushrik bo'lsa ham qolgan qoldiqni toza devdik De. Bular mushrik bo'lsa, qolgan qoldig'i najas deb dalil keltiryaptilar. Dalil oyat karima. Innamal mushrikuna najas. Oyat. Albatta mushriklar najas dedi Alloh. Demak, undan qolgan qoldig'i ham najas. Mana bunday masalani tashqarisidan javob aytyaptilar. Bu narsani Abu Hanifa bu oyatni ko'rmaganmi? Ko'rgan-ku shu oyatni. Ko'rib turib ham mushrik bo'lsa ham undan qolgan qoldiq toza deyapti. Nimaga? mana mazhabimiz rahbarlarini nazdida ular shu gapga shunday javob aytyaptilarki, mushriklarning najasligi o'sha terisi najas deyilmoqchi emas, e'tiqodi najas deyilmoqchi. U og'zini terisi najas emas, unga tekkan suv najas bo'lib qolmaydi. Balki ularni e'tiqodi najas, e'tiqodi nopok. Bunga dalil Payg'ambar alayhisalom Saqif degan qabiladan kelgan mushriklarni, kofirlarni masjidga kirishiga ruxsat berdilar. Ular kelib o'sha elchilar, ularda o'sha kofir qabilaning elchilari payg'ambarimiz oldiga kelishdi. Kelishganda ular kofir mushrik edi. Shu mushriklarni masjidga kirishiga ijozat berdilar. Ular masjidda turdilar. Masjidga kirdilar. Agar mushriklarni o'zi badani najas bo'ladigan bo'lsa, unda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon ularni najasni masjidga kiritmasdilar. Holbuki buyruqlari bor, masjidni toza tutinglar degan o'zlarining buyruqlari. Toza tutinglar deb qo'yib, najasni masjidga kirishga ruxsat bermasdilar. Yana xabarlari borki, u kishidan xabar beriladi. Bir odam masjidda tomoq qirib balg'amini tupurganda masjidga. Masjid e, seni balg'aming bilan torayib, bukchayib qoldi. Ya'ni masjid shunaqa xafa bo'ldi sendan, dedilar. Holbuki u balg'am najas emas. Najas emas odamni balg'ami. Shu balg'am najas bo'lmagan narsani masjidga tushishligidan ham qaytaribdilar. Masjidlarni toza deb, toza tutinglar deb buyuribdilar. shunday zot mushriklarni o'zi najas bo'ladigan bo'lsa, u najaslarni masjidga kirishga ijozat bermagan bo'lardilar. Demak, gap bu yerda o'shalarni e'tiqodi najas ekanligi, ma'naviy najas ekanligi, ularni jismoniy emas, ma'naviy najas ekanligiga e, dalil bo'ladi bu hadislar. Demak, o'sha mushrik ham ichadigan bo'lsa, u odam u. musulmon ham odam, kofir ham odam. Odamligi xususiyati bilan odamdan qolgan qoldiq toza deish mu'minga qanday ishlasa, mushrikka ham shunday ishlayveradi. Mana bu bizning mazhabimizdagi masala va e, bu masalani mazmuniga e'tibor berib qilinyapti bu Tashiga Tashigiga e'tibor bersak, mushriklar najas degan so'zdan, demak mushrik qo'liz tegib ketsa ham qo'lingiz najas bo'ldi, kiyimizga tegib ketsa ham kiyimiz najas bo'ldi. bu endi hayotni juda qiyinlashtirib oladi. Mana bozorga bir kirib chiqsangiz, butun kiyimingiz najosat bo'ladi. Hamma tarafda Xitoy bilan teginas. Bu yerga tegib ketadi, bu yerga tegib ketadi. Mushrik bular. Unday emas ekanda, bu ma'naviy najosat ekan ular. e'tiqodi najosat degan mazmunda ekan bu oyat وكذا سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيور إلا الإبل الجلالة والبقرة الجلالة والدجاجة المخلات لأن سؤره متولد من لحمه ولحمه الطاهر وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بسؤر بعير أو شاة إلا أنه يكره سؤر الإبل الجلالة والبقرة الجلالة والدجاجة المخلات لاحتمال نجاسة فمها ومنقارها لأنها تأكل النجاسة حتى لو كانت محبوسة لا يكره وصفة الدجاجة الدجاجة آه، المحبوسة ألا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها فإن كان يصل فهي مخلد لأن احتمال بحث النجاسة قائم وأما سؤر الفرس فعلى قول أبي أسبوع محمد طاهر لطهارة لحمه وعن أبي حنيفة روايتان كما في لحمه في رواية الحسن نجس كلحمه وفي ظاهر الرواية طاهر كلحمه وهي رواية أبي يوسف عنه وهو الصحيح لأن كراهة لحمه لا لنجاسته بل لتقليل إرهاب العدو وآلة الكر والفر وذلك من عدم في السور والله أعلم Demek necaset, e, aflan, kaldığı toza, Kimi qoldig'i toza? Insondan qolgan qoldiq toza, beshi var. Shu kabi go'shi yeyiladigan hayvon, qushlardan kayan kaldığı ham tozadir. Demak, qo'y bir suvni ichsa, mol ichadigan bo'lsa, tuya ichadigan bo'lsa, e, go'sht halol bo'lgan qushlar ichadigan, cho'qib ichadigan bo'lsa, shu qolgan narsa u nam suvmi, ne nima bo'lsin, u tozadir. Necaske aylanmaydi. Demi bu ham tozaligida ulamolar ittifoq qilgan e, qoldiqlardan ekan. Magar ba'zi hayvonlar o'sha tezaklarini ham yeverar ekan. U tuyada ham bo'lar ekan, uni jallala deydi. Shunaqani, ya'ni uni go'shiga ham urib ketar ekan, haligi najosatni ham yeverar ekanda ular shunaqa bir kasallari bo'lar ekanda. Qo'y, mol, tuya o'zi halolu, u yeganda narsani tozami najosmi qaramay yeydiganlar bo'lar ekan. Ana ularni yegan yeyishi bilan badaniga ham shunaqa bir e, o'sha najosatni bo'yi hidi urib ketar ekan. Mana shunaqa najosatni yeveradigan tuya bo'lsa yo mol bo'ladigan bo'lsa, ana undan qolgan qoldiq najas bo'ladi. E, yoki dajajatul muhallat e, bo'sh yurgan tovuqlardan qolgan qoldiq ham najas bo'ladi. Mana tovuq hammanikida bo'lishi mumkin. Ular o'sha suvni cho'qib qo'yadigan bo'lsa, erishgan suv. O'sha suv najas bo'ladi. Chunki ya'ni o'zi asli bo'sh bo'lmasa u tovuqlar qamab boqiladigan bo'lsa, yo mol qo'y tuyalar unaqa tezak najosatlarni yemaydigan bo'lsa, bularniki dedik, sababi ulardan qolgan qoldiq dedik, sababi e, go'shtidan kelib chiqadi ularni tozaligi. Go'shti toza-yu bular. Demak, ulardan qolgan qoldig'i toza. Rivoyat qilinganki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam e, tuyanimi, qo'ynimi qoldig'idan tahorat qilganlar. Ya'ni tuya ichgan, orqasidan e, o'sha qolgan suvda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahorat oldilar. Bu tozaligiga dalildir. Lekin e, haligi aytganimizdek, o'sha e, najosat yilgan tuyani yo molni yo bo'sh yurgan tovuqni qoldig'i makruhdir. Makruh deb aytibdilar. Ya'ni yaxshi emas, najas demayaptilar ekan. O'shalardan qolgan narsani ishlatmaslik kerak. Ishlatish makruh. E, nega? Chunki haligilarning og'zida haligi tuya moldi. yo e, nimani tumshug'ida tovuqda. Hali yegan najosatni izi qolgan bo'lishi mumkin, yuqi qolgan bo'lishi mumkin. Chunki endi u suvga tegar ekan, u suvda ham o'sha najos qilgan ehtimoli bor. Chunki ular o'sha najosat yeydigan ana shunaqa e, kasalga giribdor bo'lganlari bo'lsa. Ammo mahbus bo'lsa, ya'ni qamab qoladigan bo'lsa, unda makruh emas, undan qolgan qoldiq. Endi mahbus deganda qanday tushuniladi desa, haligi tovuqni tumshug'i oyog'ini tagiga yetmaydigan darajada bo'lsa. Bir katakka qamab qo'yishni o'zi bilan bo'lmaydi ekan bu ish. Balki e, uni oyog'i turgan joyga tumshug'i yetmaydigan darajada o'rtada bir to'rib sekami bilan to'siq bo'lish kerak ekanki, u xolasa ham haligi tezayni cho'qiy olmasin. Agar og'zi yetadigan bo'lsa, tumshug'i o'sha yerga. Demak, bu e, qamab qo'yilgan tovuq ham bo'sh qo'yilgan tovuq hisoblanadi. Chunki ular o'sha go'ng titishlik e, odati bor. Demak, go'ng titdi deb o'ylab, u suvga tegsa, bu suvni ishlatishlik makruh bo'ladi. Yo boshqa narsaga tegsa. Endi otni qoldig'i qanday bo'ladi? Mana bir muhim ba'zan bilib bilmay ixtilof qilib yuriladigan bir masalaga juda chiroyli javob aytyaptilar. Ya'ni ot suv ichsa bitta paqirdan, qolgan suvda tahorat olsa bo'ladimi? qolgan suv najosga aylanmaydimi? Mana bu masalaga Abu Yusuf bilan Muhammad otni qoldig'i toza deydilar. Chunki otni go'shti ham toza deydilar ular. Abu Hanifadan shu masalada ikki xil gap rivoyat qilingan ekan. Biri Mana shu yerda bizda iborada tushib qolib boshqa kitoblarda va an Abi Hanifa rivoyatan undan keyin nima so'z bor? Kama fi lahmihi najasun Xo'p, to'g'ri ekan bizda ham. Demak, Abu Hanifa otni go'sht haqida ham ikki xil gaplari qolgan. qoldig'i to'g'risida ham bu kishidan ikki xil gap qoldi. Hasan Abu Hanifadan rivoyat qildilarki, otni qoldig'i najasdir, go'shti najas bo'lgani kabi dedilar. Abu Hanifa otni go'shti najas, demak qoldig'i ham najas debdilar. Bu gapni Hasan rivoyat qildi. Ammo bu gap e, Abu Hanifadan kelgan zohir rivoyat emas. ya'ni g'olib u kishidan qolgan gap deydilar. Otni qoldig'i tozadir, go'shti toza bo'lgani kabi deganlar. Mana ikki xil gap keldi. Bu gapni endi Abu Yusuf, ya'ni eng yaqin shogirdlari bo'lgan Abu Hanifaning eng yaqin shogirdlari, eng katta shogirdlari bo'lgan Abu Yusuf Abu Hanifani nazdida otni go'shti ham halol, undan qolgan qoldig'i ham halol dedilar. Va huwa sahih. Bu kitobni egalari musanniflari aytayaptilarki, shu gap to'g'ri. Ya'ni otni go'shti tozaligi to'g'ri, otni qoldig'i tozaligi to'g'ri. Bu gap juda muhim gap. Chunki e, Abu Hanifa nazdida harom ekan, boshqa degan gap aylanib qo'ygan. Mana aylanishiga sabab birovdan shunaqa rivoyat ham o'tgan ekanda. Lekin to'g'risi zohir rivoyat deyiladi. Ya'ni mendan birov meni yaxshi tanimaydigan odam bir gapni aytishi mumkin. Meni juda yaxshi biladigan odam boshqa gapni aytishi mumkin. O'sha yaxshi biladigan odamning gapiga ishonasiz-ku. Abu Yusuf Rasul e, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi oldlarida davomli bo'lgan shogirdlari. Mana bu kishi Abu Hanifa aytdiki, otning go'shti toza, uni qoldig'i toza dedilar. Mana shu gap to'g'ri ekan. Chunki otni go'shini makruh deyilishi Abu Hanifa Hanifaning U kishidan shu gap o'tgan. Otni go'shti najas demoqchi bo'lmaganlar u kishi. Balki otni so'yib yeveradigan bo'lsak, musulmonlarda ot qolmasa, dushman undan qo'rqmay qoladi. Ha, bularda urushadigan oti ham yo'q. Shuning uchun bular yengiladi deb dushmanlarga haybat sololmay qoladi musulmonlar. Musulmonda ot bo'lish kerak, shu oti bilan ham o'zim kofirni qo'qitib turish kerak. Biz uni yeb qo'yadigan bo'lsak, go'yo dinimizni, musulmonligimizni kofirlarning oldida zaiflashishiga bir hissa qo'shgan bo'lib qolamiz. Bu go'shini chatoqligi haqida ketmayapti gap. Bir urush quroli sifatida o'sha qurolimizni yeb qo'ymaylik degan gap bo'lyapti. Chunki otliq askar piyoda askardan ikkitasiga o'tadi-da, bir ot yana bitta askar hisobida bo'ladi. masalan, islomiy o'sha tarixda jihodlarda otliq askarlar ikkita askar o'rnida bo'lgan. Masalan, g'alaba qilib o'lja tegadigan bo'lsa, piyodaga bir ulush o'lja berilsa, otliqqa ikkita ulush berilgan, otiga ham bir ulush berilgan. Chunki haqiqatan u ot bilan e, bir quvlashga ham, qochishga ham hammasiga piyodadan ko'ra uni imkoniyati ko'proq. Ya'ni urushni ishlarini qilishda otliq odamni imkoniyati ko'p. Shuning uchun otini so'yib yeb oladigan bo'lsa, u odam kofirning nazdida zaiflashib qoladi. Demak, at zaiflashishiga ot go'shini yeyishlik sabab bo'lyapti. Shuning uchun otni so'yib yeyish makruh deganlar. Otning go'shti necas degan ma'noda yemezdi bu da Endi otni ya qoldig'ini ichilsa ya qoldig'ini yilsa da qoldiq suvda tahorat onu unda urushni kuralı kamayib qolmaydi, ot un um bilan zarar tortmaydi, musulmonlar undan um zaiflashmaydi-ku. Demak, uni qoldig'ida shubha yok yo'q, toza. Lekin e, Alloh alam masala shu biz hozirgi holatimizda dalil bu illat ya'ni masalaning sababi yo'qdir. Ya'ni otni go'shtini yeyish makruh derken, bro, nime Nima uchun degan savolga chunki otni so'ysak urush qurolimiz kamayib qoladi. Mana mana shu sabab hozirgi zamonda yo'qdir. Chunki hozir qariyb ot bilan jangga bormaydilar ot jang quroli sifatida hozir ishlamaydi juda kam joylarda ishlamasa tog' toshlarda e, u yerda ham o'sha uchadigan narsalar bilan jang qilishyapti hozir tog' toshlarda ham u tekstillarda u mashinalar bilan boshqa texnika bilan jang qilinsa demak bunda ot ishlamaydi otliqlar hozir zaif hozir e, o'sha boshqa zamonaviy qurollari bor shunaqa narsalari bor, kishilar mashinalari bor, tankalari bor. Mana bular ot e, urush quroliga aylandi. Demak, hozir otni so'yib yeyishda musulmon zaiflashib qolmaydi. Musulmonlarning kofirlarga bo'lgan haybati yo'qolib qolmaydi. Ana shu sabab hozir yo'q ekan. Demak, biz u otni so'yib yeyishlik makruh degan masalamiz ham hozirgi zamonda o'rnimas. Demak, go'shti halol. Yeyishlik mumkin. Xususan bu masalani qimiz e, ichish to'g'risida ixtilof qiladiganlar ko'tarib yuradilar, ya'ni otni go'shi ham e, uni suti ham ichib bo'lmaydi, makruh, harom deydigan gaplar bor. Otni sut beradigan ot bo'ladigan bo'lsa, uni sutini ichish bilan ot o'lib ham qolmaydi. Agar ot urush quroli bo'lsa, bu qurol yo'qolib ham qolmaydi-ku. Sabab yo'q-ku uni sutini ichishlikka mane bo'ladigan hech narsa to'siq bo'ladigan narsa yo'q. Shuning uchun mana bu masaladan bizni chiqarib oladigan xulosa otdan qolgan qoldiq tozadir. Otning go'shti tozadir, otning suti tozadir. Mana shu masala chiqyapti shu yerda. Va amma su'rul muxtalaf fi taharatihi va najasatihi fa huwa su'rul khinzir wal kalb va sa'iru siba'il wahsh fa innahu najas 'inda ammatul ulama. Va qala Malik tahir. وقال الشافعي سؤر السباع كلها كلها كلها طاهر سوى الكلب والخنزير أما الكلام مع مالك فهو يحتج بظاهر قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أباح الانتفاع بالأشياء كلها ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر إلا أنه حرم أكل بعض الحيوانات وحرمة الأكل لا تدل على النجاسة كالآدمي فكذا الذباب والعقرب والزنبور ونحوها طاهرة ولا يباح أكلها إلا أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب مع طهارته تعبدا ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحد أحدكم فاغسلوه ثلاثا وفي رواية خمسا وفي رواية سبعا والأمر بالغسل لم يكن تعبدا إذ لا قربة تحصل بغسل العواني إلا ألا ترى أنه لو لم يقصد صب الماء فيه في المستقبل لا يلزمه الغسل فعلم أنه لنجاسته ولأن سؤر هذه الحيوانات متحلب من لحومها ولحومها نجسة نجسة ويمكن التحرز عن سؤرها وصيانة الأواني عنها فيكون نجسا ضرورة Xo'p, demak, e, qoldig'i toza bo'lgan narsalarni bildik. Ular nima ekan? Odamdan qolgan qoldiq, go'sht yeyiladigan hayvonlardan, go'sht yeyiladigan qushlardan qolgan qoldiq, toza ekan. Otni qoldig'i ham toza ekan. Bularni bildik. Endi tozami, najasmi deb o'rtada talash bo'ladigan qoldiqlar. Bular to'ng'izni qoldig'i, itni qoldig'i, vahshiy hayvonlarni qoldig'i. Bular Amma ulamo nazdida najasdir. Bu yuqorida ham aytdik bu so'zni. Amma ulamo to'ng'izni cho'chqandan qolgan qoldig'ida, itdan qolgan qoldig'ida najas degandi. Bu yerda yana yirtqich hayvonlardan qolgan qoldiq ham najas deyaptilar. Lekin ba'zi ulamolar, masalan Molik Yo'q, ana shulardan qolgan qoldiq ham toza hisoblanadi. To'ng'izdan qolgan suv tegib ketsa, najosga aylantirmaydi. Misol deydilar. Shofiy bo'lsa, to'ng'iz itni qoldig'idan boshqa yirtqich hayvonlarni qoldig'i toza der ekanlar. Molik e, to'ng'izni ham qoldig'i toza desalar, itni qoldig'i ham toza desalar, bu kishi yo'q ularni toza emas deyapti Shofiy, balki e, yirtqich hayvonlarni qoldig'i toza deydi. Endi Molik bilan bo'ladigan gapga kelsak, ya'ni Molik nimaga buni halol deyaptilar? Taze de yaptılar yani. Necasmez de yaptılar. O kişi ayet-i kerimenin zahirini, körünüşünü delil getir yaptılar, hüccet kılıp. Yani Allah Teala etken ki Allah shunday ki sizler için yerdeki hemen her seni yarattı. Yani Allah hemen her seni yarattım cho'chqani ham, itni ham, esqishni ham Alloh yaratgan. Nega biz uni qoldig'ini harom deb olishimiz kerak? Alloh sizlar uchun yaratdim dedi ki. O'shalardan, demak, hamma narsadan foydalanish bizga ruxsat ekanda shu oyat bilan deydilar. Ruxsat berilar ekan, toza narsaga ruxsat beradi shariatimiz. Demak, u e, toza o'shani qoldig'i ham toza. Lekin ba'zi hayvonlarni yemanglar dedi. Cho'chqani yemanglar, itni yemanglar der ekan. Bu yeyishlikni haromligi ularni yemasligimiz kerakligi. O'sha narsalarning najasligini bildirmaydi. Masalan, odamni ham yemaylar deydi-ku, odamxo'rlik haromku. Odamni najas demayapmiz. Go'shi yilmasanglar najas bo'lmas ekanda. yoki mana pasha yo chayon yo ariga o'xshagan narsalar toza deymiz, holbuki ular ham yilmaydi. Yeyilmasanglar najas demayapmiz-ku. Demak, to'ng'izni yemaymiz, lekin undan qolgan qoldiqni najas demaymiz, deyapti-da. Molik aytayapti. Lekin dedilar, it agar bir idishni yalab qo'yadigan bo'lsa, unda u idishni yuvamiz biz. Yuvishimiz u itni najasligidan emas deydi, Malik aytibdi. Balki payg'ambarimiz yuvilar degan uchun yuvamiz deydi. Bu Malikning gaplari. Bu masalaga bizning mazhabimiz ulamolarining javoblari shuki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar. It birortanglarni idishinglarni yalaydigan bo'lsa, qozonni yalab qo'yadi bir idishinglar. O'sha idishni 3 marta yuvinglar. Yana boshqa rivoyatda 5 marta yuvinglar. Tag'in bir rivoyatda 7 marta yuvinglar deganlar. Bu idishni yuvishlik ta'abbudiy emasdir. Ta'abbudiy degani biz tushunmasak ham banda sifatida buyruqni bajaraveradigan ish bor. Ana shunaqa bajaraveringlar uni nima uchunligiga e, bilishlikka harakat qilmanglar degan emas bu. Chunki idishni yuvishlikni o'zi, idishlarni yuvorishlikni o'zi hech qanaqa bir ibodat ma'nosi yo'qdir. Bekardan bekar toza idishni yuvish kerak emas-da. Agar toza bo'lmagani uchun yuvinglar deyaptilar. 7 marta yuvinglar deb bekorga aytadilar, shuncha suvda isrof qilinglar deydilar. O'sha tozalash uchun yuvinglar degan bo'ladi. Shunda ma'no chiqadi bu yerda. Ha. Ala tara annahu law lam yaqsid sabbal ma'i fihi fil mustaqbal la yalzamuhu al-ghasl. Shundaymi sizlardan ibora? Ko'rmaysizmiki? Agar e, o'sha idishga keyin suv quyishlikni maqsad qilmasa, ya'ni shu idishlarga keyin yana suv solish bir e, toza solish kerak-ku. Shu toza narsa solishdan avval 7 marta yuvoringlar deyapti. Agar toza narsa solishni maqsad qilinmasa, uni yuvishga ham buyurilmasdi. Chunki u tashavorilgan narsa bo'lsa, e, unga bir toza narsa quyilmaydigan, masalan, suv quyilmaydi quyilmaydigan bo'lsa, hali idishga. Uni yuvib ovora bo'lib, suvni nimaga isrof qilinadi? Demak, endi bu toza narsa solish uchun avval yuvoringlar der ekan, hozir idishinglar toza bo'lmay qoldi degani boladi o'sha it tekkanidan keyin. Ma'lum bo'ldiki, o'sha it u idishlarni najas qilib qo'ydi. Ma'lumki, bir kiyimimizga najas tegsa, 3 marta yuvamiz, toza bo'ladi. Badanimizga najas tegsa, 3 marta yuvamiz, toza bo'ladi. 3 marta, balki 7 marta yuvinglar der ekanlar, toza narsani 7 marta yuvinglar demaydilar. Demak, najas bu it tekkan narsa. Bundan tashqari, mana bu hayvonlarning qoldig'i o'sha yirtqich yo cho'chqa yo itni qoldig'i ularni go'shidan kelib chiqadi. Ularda go'shin najasligida shubha yo'q-ku. najas hayvon o'sha to'ng'izni Alloh taolo najas dedi. It, yirtqich hayvonlar ham najas. Endi ularni qoldig'idan saqlanish imkoni bor. Albatta, hamma yerda ular teginavermaydi, uni bekitib qo'yishimiz mumkin. Idishlarimizni e, ustini yopib qo'yishimiz mumkin, buyurilganmiz-ku shunga. Demak, e, bu aniq najas bulardan qolgan qoldiq. O'sha idishdagi suvga yo idishga ular tegar ekan, ularni so'lagi unga tegar ekan, o'sha idish yo o'shandagi narsa najas bo'ladi. Bu bizi mazhabimiz ulamolarining gapi, ya'ni u narsalardan qolgan qoldi najas. Endi Shofiy e, to'g'ri to'ng'izdan qolgan qoldig'i najas, itdan qolgan qoldig'i najas. Bunga dalil bor, oyat, hadislar bor. Ammo yirtqich hayvonlardan qolgan qoldiq najas emas dedilar. دليلر وأما الكلام مع الشافعي فهو يحتج بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل أتوضأ أن أتوضأ بما أفضلت الحمر فقال نعم وبما أفضلت السباع كلها وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المياه التي بين مكة والمدينة وما يردها من السباع فقال صلى الله عليه وسلم لها ما حملت في بطونها وما بقي فهو لنا شراب وطهور وهذا نص ولنا ما روي عن عمر وعمر بن العاص أنها أنهما وردا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوز أترد السباع حوضكم فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوز لا تخبرنا shu ibora qanday sizlarda la tuhbirnami bizda la tuhayyirna deb yo yozilgan la tuhbirna shu to'g'ri ولو لم يتنجس الماء القليل بشربها منه لم يكن للسؤال ولا للنهي معنى ولأن هذا هذا حيوان غير مأكول اللحم ويمكن صون الأواني عنها ويختلط بشربها لعابها بالماء ولعابها النجس لتحلبه من لحمها وهو نجس فكان سؤرها نجسا كسؤر الكلب والخنزير بخلاف الهرة لأن صيانة الأواني عنها غير ممكن وتأويل الحديثين أنه كان قبل تحريم اللحم السباع أو السؤال وقع عن المياه الكثيرة وبه نقول إن مثلها لا ينجس إن ana endi shofiiyni شكي shuki rivoyat qilyaptilar ibn umar roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'raldi shunday aytildiki u kishiga eshaklardan qolgan qoldig'ida suvda tahorat qilsak bo'ladimi tahorat qilaveramizmi eshak ichdi qolgan suvda payg'ambarimiz ha tahorat qilaveramiz dedilar va barcha yirtqichlardan qolgan suvda ham tahorat qilaveramiz dedilar mana demak it bilan to'ng'izdan boshqa yirtqichlarni qolgan qoldig'i toza demoqchi bo'ladilar. Shofiy dalillar. Ya'ni ikkinchi dalillar. Jabir ibn Abdullohdan rivoyat bo'ladi roziyallohu anhu. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan e, suvlar haqida so'raldi. Makka bilan Madina o'rtasidagi ko'lmay bo'lib qolgan ozgina ozgina suvlar bo'ladi. Shundan ichsak, tahorat olsak bo'ladimi deb so'raldi. E, va ularga hayvonlar kelib, yirtqich hayvonlar ham ichib ketadi undan endi. Demak, ulardan qolgan suvda tahorat olsa bo'ladimi? Javob bo'ldilar, bo'ldiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam taraflarida. U yirtqichlar qornida nimani ko'tarib ketgan bo'lsa, ichib nimani ichib bo'lgan bo'lsa, ularniki. Qolgani, haligi qolgan suv biz uchun ichsa ham bo'laveradigan, yuvsak biz badanimizni toza qiladigan suv qoladi. Mana bu hujjat bu. Imom Shofiy aytibdilar. Demak, 70 dan qoldiq. Toza bo'lar ekan. Mana bu hadis shunga dalil bo'lyapti dedilar. Musannif rahmatullohi bu mazhabimiz masalasini aytar ekan, bu mazhabimizga bir masalada ixtilof qilgan narigi mazhabni dalillarini ham shu qadar aytyaptilar-da. Biz yirtqichlardan qolgan suv qoldiq, qanday qoldiq bo'lsa najas dedik. Bu gapga qarshi gap bo'ldi Shofiy taraflaridan. Bizi dalilimiz nima? Bizi dalilimiz ham Umar va Amr ibn al-Osdan rivoyat bo'lgan hadis. Umar va Amr ibn al-Os ikkovlari eng ulug' sahobalardan. Bir hovuzga tushdilar, suv bor yerga keldilar. Shunda Amr ibn al-Os shu hovuzni qarab turadigan odamga, hovuzning egasiga savol qilib, bu hovuzlarga yirtqich hayvonlar ham tushadimi deb so'radi. Shunda Umar roziyallohu anhu ey havuzda egasi bizga bu to'g'rida aytib qo'ya qo'yaver dedilar. Xabar berma bizga. Nima tushishligi haqida. Bu nima degan so'z? Bundan nima chiqadi? Yirtqichlar ham tushadi deb qo'ysang, biz shuni ichishimiz, qarata olishimiz durust bo'lmay qoladi. Bizga xabar berma. Biz ko'rmadikmi buni? Biz bu narsani ishlatamiz, yirtqichlar tushmagan degan e'tiqod bilan. Bizga xabar berma bu to'g'rida. Agar o'sha bir ko'lmak, ozgina suvlar u yirtqichlar tushishi bilan najosga aylanib qolmaganda mana u savol, u savolni Umar roziyallohu anhu bizga kerak emas buni javobi deyishlarida ma'no bo'lmasdi-da. Nimaga bunday dedilar? Demak, agar sen yirtqichlar tushadi deb qo'ysang, biz bundan tahorat ola olmay qolamiz. Sen bizga xabar berma. Shu yirtqich tushganligi dalil bo'lmasa, tezagi bo'lmasa, biz uchun bu toza hisoblanyapti. sen buni yana harom qilib qo'ymagin degan ma'no chiqadi. Bundan tashqari yirtqich hayvon go'shi yeyilmaydigan hayvonni yirtqich hayvon deyiladi. Idishlarda undan saqlash imkoni bor. Ya'ni yirtqich hayvan her gün kelib idishlarni yalab ketmaydi-da. Ular o vahshiy hayvonlar. Yolg'iz o'sha o'zlarini nimalarda yashaydilar. Cho'l yo o'rmonlarida, tog'larida. Ha, va yumkinu savnulamani. Va yaxtalitu bi shurbiha lu'abuha bil ma. O'sha yirtqich hayvonlar undan saqlanish mumkin ekan, idishlarni saqlashimiz mumkin ekan. Biz saqlay olmasak, ular kelib e, idishni yalasa yo idishdan suv ichsa, uni so'lagi suvga aralashib qoladi, hali qolgan suvga. Uni so'lagi najosligi aniq. Demak, najos aralashgan suv ham najos bo'ladi. Chunki e, uni so'lagi go'shidan chiqqan narsa, go'shi najos, so'lagi ham najos. Demek onu qoldig'i ham najas xuddi itni qoldi xuddi itni qoldig'i va to'ng'izni qoldig'i kabi ammo mushukni qoldig'i najas emas mushuk ham yirtqich mushuk ham harom ammo undan qolgan qoldig'i najas emas chunki idishlarni mushukdan saqlash mumkin emas mushuk insonlarni uyida aralashib yuradigan hayvonlardan shuning uchun e, makruh deyiladi undan qolgan qoldiqni ishlatmaylik deyiladi, ammo najas deyilmaydi. Idish agar tegib qo'ysa biror, masalan, suvga o'sha suvda tahorat qilsa tahorat bo'laveradi. Ammo makruh. Boshqa suv bo'ladigan bo'lsa, unda tahorat qilmaymiz. Endi yuqoridagi Imom Shofiy keltirgan hadis ikkita hadisni ta'vili shuki, bu o'sha yirtqichlarga harom degan oyat nozil bo'lmay turib, shariatimizda avvalida yirtqichlar harom degan buyruq yo'q edi. O'shandan avval aytganlar bu ya'ni o'sha yirtqichlardan qolganini ham qolgan suv bilan ham tahorat qilaveramiz degan gaplar bu ilgari aytilgan gap. yoki bu yerda gap e, yirtqichlardan qolgan suvni ham tahorat qilaveramiz deganda bu suvdan maqsad ko'p suv. Oqayotgan ariq yo daryodan yirtqich ichadimi, to'ng'iz ichadimi, undan biz tahorat qilaveramiz, ko'p suv. Ammo turadigan ko'lmak ozgina suvlar bo'lsa, yo bir idishdagi suv bo'lsa, ana u yirtqich yo it yo cho'chqa tegishi bilan e, najas bo'ladi. Oqar suvlar, ko'p suvlarga ular tegishi bilan u suvni najas qila E, biz mana shunday deymiz. Demak, oz suv idishdagi yo ozroq ko'lmaydagi suvlarni it tegadimi, yirtqich hayvon tegadimi, cho'chqa tegadimi, qolgan qoldig'ida torat bo'lmaydi, ya'ni najasga aylanadi. Mana shu masala.